Si se preguntan si es que soy un ángel o un demonio, soy lo doy, es obvio que también soy el que hace que te agarre insomnio. Voy a desatar el moño a los No arranco matando un mío Despertaron a la vez y ahora van que la toma. El final de la película se asoma historias son verídicas, nunca en tercera persona. Por eso la puta conmigo se obsesiona. No es broma que escuchan mis canciones y se abruman, no suman. Literalmente son una paloma de piola. Que en la calle a ustedes nadie lo juna. Y bueno, que esperaban si nunca existe ninguna? La cara del maleanteo es como se hace llamar. Un pibito que se ve que recién arrancó a fumar. Y como vive encerrado empezó a flashar Guachín, vos sin ayuda no podés caminar. Cae en la realidad. Como muchos si tiraste un tiro de seguro Profe fue Navidad, hablemos con sinceridad. Te recabe la maldad, pero te damos la pasada por tu incapacidad. Voy a reconocer la habilidad que tuviste para investigar, manipular, empapelar, traer y llevar. Con ese empeño a rango alto policial vas a llegar. Está redolido que en el olvido el resentido quiere tener lo mío porque yo soy el del ruido. No tiene sentido que hable de hecho delictivo cuando tu vida se basa en un ser deprimido. Yo represento a los bandidos, la calle me ha elegido. Yo vengo del yo con flow zarpado en atrevido. Contame algo vivido, puto extrovertido. Te saco de pinta que nunca viviste nada y que toca de oído. Me dedican canciones Hasta estado. Los giles envidiosos caminan aliados. Que piola que rueda de identidad mostraron Ustedes son ruchillas y no llegan a ningún lado Vos no sos mafia, sos el nombre de un supermercado A vos también una mano se te había dado Yo te conozco, Coto, vivís asustado Andás sabiendo que el parkour te está redonado pescado, te llevo atrás de la punta sentado Te hicieron tocar por degenerado Pastillero, tu canción la viví llorando nunca un hecho realizado. Esto va dedicado a dos locas que me quieren cansado. Le traje huevo y leche para que se hagan un licuado. O quieres carne con pelo, así pican variado. Yo con ustedes muero descansando. Tanto le duele que lo vagos andemos progresando, eh. Que tiremos para adelante y que tengamos bien a nuestra familia. Manga de giles, ese es el dolor de ustedes. Ahí se quedan solo, manga de giles. Vengo como muestran la hilacha. Manga de otarios. Andan investigando, corte la gorra, empapelando, eh, manipulando información para tirarme la gente en contra, manga de giles. esa cosa no se hacen, esos son mañas ortiva lo que tienen ustedes. Ustedes también pincho, que esas son mañas ortiva manga de giles, por eso le hago esto, porque ustedes son giles y así van a morir. Si supuestamente son tan bajos así como ustedes dicen, hagan algo por el barrio chico y dejen de estar perdiendo el tiempo conmigo. Manga de giles que yo no le doy ni cabida. Gato, dejen de estar pendiente en mi vida. Manga de otario, yo le voy a dar más a ustedes en está abriendo el paraguas que todavía no le hice nada, ¿sabes? Y yo ando todo el día en la calle, amigo. Todo el día ando en la calle 24-7. No viva, tengo una red social, ¿sabes? Cuando escuchen esta canción en la Catanga y en La Plata se van a querer matar porque ustedes están bien pillos que en su pago me quieren más a que a ustedes, giles. <laughs>